Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը խախտել է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Արցախում են Հայաստան համայնական հիմնադրամի մի խումբ ներկայացուցիչներ։ Երևանում մեկնարկած ամենամյա բարեգործական ակցիայի ժամանակ հանգանակվել է 2 միլիոն 450 հազար դրամ։ Թալիջ գյուղի բնակչության խնդիրները գտնվում են Արցախի իշխանությունների ամենօրյա հոգացության ներքո։ Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ ԱՅԱՍ ծովային հետազոտությունների ակումբը Ստեփանակերտում կազմակերպել էր ցուցահանդես։ Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 7-1 հաշվով հաղթել է Գվատեմալայի թիմին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Մայիսի 29-ի լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրությունը։ Կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը հակարակորթի կողմից հիմնականում խախտվել է տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, ինչպես հայտնել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահորամասերը ձեռնպահ են մնացել պատասխանատվողություններ իրականացնելուց եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 29-ին ժամը 22-ի սահմաներում Պաշտպանության բանակի հարավարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հանկարծամահ է եղել Զինծառայող 1997 թվականին ծնված Սուրեն Արմենի Մոսյանը։ Զինծառայողի մահվան հանգամանքները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորուստյան ծանր վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում մահացած զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Մայիսի 29-ին Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն ընդունել է Հայաստան համայնական հիմնադրամի մի խումբ ներկայացուցիչների հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանի գլխավորությամբ։ Վարչապետը ողջունել է հիմնադրամի ներկայացուցիչների հերթական այցն Արցախ եւ նշել, որ այն նախորդներից տարբերվում է նրանով, որ ապրիլյան իրադարձություններից հետո առաջին այցելությունն է եւ արդեն առավել հերանեկարային խնդիրներ են հոզելու բոլորին։ Տարիների «Հրավեր» Արցախում հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերը կարևորելով կառավարության ղեկավարը նշել է. «Բանակի ամրության հիմքը հայրենասեր ու դաստիարակված քաղաքացին ու զինվորն է»։ Հանրապետության համարյա բոլոր համայնքներում հիմնադրամի միջոցներով իրականացված մանկապարտեզների դպրոցների վերակառուցման, ջրամատակարարման բարելավման, ճանապարհների վերականգնման ծրագրերը նպաստել են բնակչության արտահոսքի կանխմանը, ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը, սահմանը եւ առողջ ու դաստիարակված հայրենասեր սերունդ ունենալուն։ Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել հիմնադրամին շարունակական աջակցության համար։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արավարթանյանը կարևորել է հայ բարեգործների բարբերական այցելություններն Արցախ հիմնադրամի եւ կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրերին տեղում ցանոթանալու տեսանկյունից։ Նա հիմնադրամի ներկայացիչների անունից Արցախին միշտ աջակցելու եւ հայրենանպաստ հայրենանպաստ ծրագրերի իրագործման պատրաստակամություն է հայտնել։ Հանդիպման ավարտին ներկաները իրենց մտահոգություններն են արտահայտել եւ տարբեր հարցեր ուղղել կառավարության ղեկավարին։ Արայիկ Հարությունյանը պարզաբանումներ է տվել հնչած հարցերին։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմի հետևանքով Մարտակերտի շրջանի առավելապես դուժած Թալիշ գյուղի բնակչության խնդիրները գտնվում են Արցախի իշխանությունների ամենօրյա հոգացության ներքո եւ առ այսօր չկա մի դեպք, երբ նրանք ինչ որ հարցով դիմել են մեզ եւ անուշադրության են մատնվել։ Այս մասին ասել է Արցախի հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական գործակալության պետ Վահրամ Արաքելյանը։ Արցախի հանրապետության վարչապետի գլխավորությամբ ստեղծված օպերատիվ շտաբի կողմից երկու անգամ ապրիլ եւ մայիս ամիսներին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Լենստոն Գուլյանի գլխավորությամբ աշխատանքային խումբեր գործողվել Հայաստանի հանրապետություն, որտեղ հանդիպել են Թալիշ գյուղից տարհանված եւ տարբեր բնակավայրերում ապաստան գտած ընտանիքների հետ։ Այդ այցելությունների ընթացքում անմիջականորեն քննարկվել են նրանց մոտ եղած արգա սոցիալական խնդիրները եւ դրանց լուծման համար կոնկրետ քայլեր կատարվել, ասել է Վահրամ Առաքելյանը։ Անդրադառնալով թալիշցիներին տրվող կենսաթոշակների խնդրին, սոցիալական ապահովության պետական գործակալության պետը նշեց, որ հաշվի առնելով նրանց սոցիալական վիճակը, հանրապետության իշխանությունների կողմից առաջնահերթ կերպով փորձ է արվել լուծել այդ խնդիրը, եւ այսօր այն հիմնականում կարգավորվել է։ Արցախի տարբեր բնակավայրերում ապաստանած թալիշցիների թոշակների բաժանումը կատարվում է Արցախ Post ընկերության միջոցով։ Երևանի հյուսիսային Պողոտայում ավարտվել է մայիսի 29-ին մեկնարկած ամենամյա բարեգործական ակցիան, որից ստացված հասույթը այս տարի ամբողջությամբ կհատկացվի ապրիլին Արցախում զոհված ինձարայոների եւ սոցիալապես անապահով ընտանիքներին, որոնցում կան երեխաներ։ Ընդհանուր առմամբ հանգանակվել է 2 միլիոն 450 հազար դրամ։ Թեև ակցիան ավարտվել է, սակայն հանգանակությունը դեռ շարունակվում է եւ ցանկություն ունեցողները կարող են մաս մասնակցել հանգանակությանը։ Ակցիան ուղեկցվել է բացօթյա համերգով, որի առաջին հատվածը նախատեսված էր մանուկների համար։ Հիշեցնենք, որ news.am լրատվական վերլուծական գործակալությունը երեխաների միջազգային օրվա կապակցությամբ ամեն տարի կազմակերպում է բարեգործական ակցիա, որից ստացված ամբողջ հասույթը փոխանցվում է կարիքավոր երեխաներին։ Ապրիլի սկզբին Շտամուս անձազերծած պատերազմական գործողություններում հայկական բանակի շարքային զինծառայողներն ու հրամանատարները հայրենիքի պաշտպանության գործում ցուցաբերած արիության ու անվեհերծառայության համար Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության նախագահաների կողմից արժանացել են ամենաբարձր պարգևների։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արցախի պաշտպանության բանակի գնդապետ Սերգեյ Արստամյանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից հայրենիքի պաշտպանության եւ անվտանգության ապահովման գործում ցուցաբերած արիության, անզորացության եւ հմտության համար ապարգևատրվել է մարտական խաչ երկրորդաստիճան շքանշանով։ Այն որ պաշտպանության բանակի հրետանին ապրիլի սկզբին ճշնամու սանձազերծած լայնածավալ պատերազմական գործողությունները ճնշելու հարցում վճռական դեր է ունեցել, հայտնի է նույնիսկ շարգային քաղաքացում։ Արցախի սահմանի հարավարևելյան դիրքերում դիվիզիայի հրետանու պետ Սերգեյ Արստամյանը Արտամյանը ապրիլի 2-ին կանգնեց բարդ խնդրի առջև։ Հրետանին պետք էր մշտական տեղակայման դիրքերից գրակային դիրքեր հասցնել այն ժամանակ, երբ ճշնամին որպես թիրախ էր ընտրել հատկապես հրետանային զորամասերը։ Գրակայի խոցման հիմնական կարևորագույն միջոցը դա հրետանին է, եւ միանգամից իրաց գրակը բացվել է հրետանային զորամասերի վրա։ Կարողացել են ժամանակին դուրս գալ մշտական տեղակայման վայրերից եւ զբաղեցնել իրենց մարտական կիրառման շրջանները։ Սա երևի ամենակարևոր եւ դժվար խնդիրն է եղել, որ որ կատարվելա պատվով։ Հրետանու դիվիզիայի փոխգնդապետ Արամ Խաչատրյանը կարևորում է հրետանու պետի անմիջական մասնակցությունը մարտերին, ինչը ողջևորել եւ գոտեպնդել էր զինվորներին ու հրետանավորներին ոչռական ու անհավասար մարտերում առաջադրանքը ճիշտ կատարելու գործում։ Ղեկավարը իրականացվում է դիվիզիայի հրետանու պետի կողմից անմիջապես իմ միջոցով փոխանցվելով քրակային ստորաբաժանումներ։ Պայր էր լինում, որ ամիջապես մարդկոսներն էր խնդիր առաջադրվում քրակային ստորաբաժանումների։ Մարտական խնդրի կատարման հարցում արագու ճիշտ կողմնորոշման ու համատեղ ուժերի արդյունքում ընդամենը մի քանի ժամերի ընթացքում թշնամին ճնշվել էր, իսկ հրետանին անցել էր կանխարգելիչ միջոցառումների, հիշում է գնդապետ Սերգեյ Արստամյանը։ Թշնամու թիրախների հետազոտության մասնակից մեն ժամանակ կրակը կառավարող գնդապետը նաև վստահեցնում է, որ թշնամին իր լկտիության համար պատժ բաժվել է խստագույնս կրելով մեծ քանակի մարդկային կորուստներ։ Ժամը 11-ին 12-ին կարելի ասած արդեն այնպիսի խոցում ա եղել հասցրված իրաց, որ արդեն կանգնեցված ա եղել եւ արդեն իրանք նահանջում են։ Մեծ կորուստներ ա ունեցել։ Իմինի հրետանու կրակով ես իմ աշխով տեսածս այն ինչ որ ես եմ տեսել, նի Վասեստենի ղեկավարանում ու տեսա։ Ինչպես 90-ականներին, այնպես էլ հիմա մեր հաղթանակների ու հաջողությունների գրավականը մնում է զինվորի ոգին։ Մենք ունենք այնպիսի սերունդ, որը գերազանցեց մեզ, ասում է նախկին ազատամարտիկը պաշտպանության բանակի գնդապետը հաջողության գաղտնիքը մեր եղածն է եւ մեր ոգին է։ Մեր այս տղաների շնորհքը, մեր նոր սերունդը, որոնք որ փայլուն իրաց արժեք խնդիրը դրած կատարել են։ Եղած զենքը, զինամթերքը, սպառազինությունը մեզ հերիքում է խնդիրը կատարելու համար։ Ընկերիկով իրանք էլ այդքան արդեն հասկացան։ Այդ զինվորների շարքում է նաև գնդապետի ավակ որդին, ով ապրիլի 2-ին հոր հրամանը կատարողներից մեկն էր։ Բելլալալայան այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլոցարայության ղեկավարի հայտարարությունն այն մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում գտնվող իսլամական ճարտարապետության հուշարձաններն իբրև թե օգտագործվում են ռազմական նպատակներով, չի համապատասխանում իրականությանը եւ հերթական մերկապարանոց բեղադրանքն է այն նենգափոխությունների եւ կեղծիքների շարքում, որոնց մշտապես դիմում է ադրբեջանական կողմը։ ԼՂՀ արտգործնախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Արցախը եղել եւ մնում է բաց միջազգային համագործակցության համար, մշակութային եւ պատմական ժառանգության պաշտպանության ու պահպանության հարցում եւ նույնպիսի բաց վարքագիծ է ակնկալում նաեւ Ադրբեջանից։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է քննարկել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում եւ բանակցությունների միջոցով հասնել խաղաղ կարգավորման։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջադին։ Անդրադառնալով հակամարտության գոտում խաղաղապահ ուժեր տեղակայելուն, դեսպանը նշել է, որ Իրանը միշտ փորձել է կողմերին զսվածության կոչեր անել, եւ այդ հարցը կախված է երկու երկրների բարձրաստիճան անձանց որոշումներից, ասել է նա. Մայիսի 28-ից 29 Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության բալանում Պալատում ներկայացվեց ցուցահանդես քարտեզները պատմում են խորագրով։ Այն կազմակերպել էր Այաս ծովային հետազոտությունների ակումբը Արցախի մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության նախաձեռնությամբ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ցուցահանդեսին ներկայացված էին տասնյակ հնագույն քարտեզներ սկսած անտիկ ժամանակներից, երբ դեռ քարտեզները պատկերվում էին դեաձև, նշելով միայն Ասիան, Եվրոպան ու Աֆրիկան։ Հայագետ Գագիկ Պողոսյանն առանձնացրեց ցուցահանդեսին ներկայացված ամենահին քարտեզները։ Առաջի հայկական քարտեզը, հայատար հայկական քարտեզը, որը գտնված է Մատենադարանում 1280-ական թվերին էր, որը մեր մոտ ստեղ ցուցադրված է, նո բնականաբար պատճեն է։ Դա տեոձև վանական տիպի քարտեզն է։ Ընդհանրապես աշխարհում ամենահին քարտեզը, նա թղթի վրա չէր։ Նա կավե սալիկի վրա էր պատրաստած, պատկերը մեր մոտ ստեղ նույնպես կա, դա բաբելոնյան քարտեզ։ Մարդկությանը հայտնի ամենահին քարտեզի բաբելոնյան քարի վրա պատկերված են թվով 5 պետություններ, որոնցից միայն Հայաստանն է հաղթահարել ժամանակի փորձությունն ու հասել մեր օրեր։ Քարտեզներ հավաքագրող Վահե Անանյանը պատմեց 1788-1855 թվականների քարտեզների մասին, որտեղ նշված է Արցախը իր պատմական տարածքներով։ Դա ֆրանսիական մի քարտեզ է, որտեղ կոնկրետ նշված է Արցախը, причем Արցախի տերիտորիայի մեջ եւ հյուսիսային Արցախն է, եւ գերմանական քարտը շատ հայտնի գեոգրաֆի Կարլ Սպրուները, որի նույնիսկ նշված է Արցախի տերիտորիան в том понимании, которое мы знаем, ու սա տապամիմիկան քարտեզի հայերենն է, գերմաներեն տարերով, բայց հայերենն է։ Հնագույն ժամանակներում ընդունված է եղել քարտեզների վրա նշել նաև դրախտը։ Հետաքրքրական է, որ համադրելով աշխարի բոլոր հնագույն քարտեզները, հայ քարտեզագետները հանգել են մի եզրակացության, որ ստացվեց սա Հայաստանի վրա էր։ Ոչ թե ինչ որ միտեղ, այս ամբողջը որ սենց դնում է, սա Հայաստանը փակվում է։ Ուրիշ տեղ չկա։ Հայաստանի վրա է սա։ Վանա լճից Տոստ լճից սկսած մինչև հասնում է Արաքսի, Քուրի խառնարանները, որտեղից որ սկսվում են, այ ամբողջ բանով մեկ բացատրել դա ինչ որ ձևի դժվար է։ Քարտեզները ոչ միայն մշակութային արժեքներ ու գիտելիքների աղբյուր են, այլև տեղեկատվական զենք, որը մենք պարտավոր ենք օգտագործել։ Կիլիկիա Արագաստանավի նավապետ Այաստովային հետազոտությունների ակումբի նախագահ Կարեն Բալայանի խոսքով մենք հայերս կարիք ունենք լավ հզոր զենքի, որովհետև ինֆորմացիոն պատերազմը ոչ պակաս կարևոր է եւ նույնիսկ շատ անգամ ավելի կարևոր է, որովհետև ինֆորմացիոն պատերազմի հաղթողը կարիք չունի հետո զոհ տալ, ասենք, սահմանի վրա։ Մենք պետք է այդ պատերազմը վարենք եւ երբ երբ որ ասենք արգումենտները օթից վերծված տարածվում են, սուս-փուս կարելի է քարտեզ ողակի դնել սեղանի վրա եւ ասել ես չեմ խոսում, իմ տեղը խոսում է քարտեզը։ Դա շատ հզոր զենք է, որովհետեւ դրա դեմ խոսք չկա արդեն։ Գագիկ Պողոսյանը նույնպես այն կարծիքին է, որ հնագույն քարտեզների ցուցահանդեսը տեղեկատվական դաշտում լուրջ անելիք ունի դա մի հատ նենց հարստություն է։ Մենք այնտեղ թուրքերի հետ, որոնք ապրում են Ադրբեջանի Հանրապետությունում, ինչ որ վիճում ենք, փորձում ենք ապացուցել, քարտեզները ինքը իր մասին ամեն ինչ ասում են վիճելու։ Խնդիր չկա։ Ընդամենը բռնել, սա բազմացնել, տարբեր լեզուներով լցնել աշխարհ նայեք, տեսեք, աշխարհը գիտի, ուղղակի պետք է մեկ-մեկ բզբզել այդ աշխարհին ցույց տալ։ Սա շարունակական է լինելու, միանշանակ։ Սա պետք է ամբողջ աշխարհով պատտվի, ավելի հարստանա, ավելի բևեռվի, սևեռվի այդ ինչ որ կարևորագույն հարցերի վրա։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հալեպի հայկական ծերանոցի տարեց բնակիչների անվտանգությունը ապահովելու նկատառումներով հայ տատիկներն ու պապիկները ժամանակավորապես տեղափոխվել են Նորգյուղի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու ներքնասրահ։ Սիրիայի եւ մասնավորապես Հալեպում պատերազմական իրավիճակի պատճառով 3 հայ համայնքապետերի հովանավորությունը վայելող հայկական ծերանոցի տատիկ պապիկները երրորդ անգամ են տեղափոխվել գրոմե Գանձասար շաբաթաթերթը։ Ադրբեջանի հյուսիսում ուսանողներ տեղափոխող ավտոբուսը ընկել է անդունդը։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարի հետևանքով զոհվել է 3 մարդ, վիրավորվել 21-ը։ Վիրավորներից մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլի Հայաստանի հավաքականը 7-1 հաշվով հաղթել է Գվատեմալայի թիմին, տանելով իր պատմության ամենախոշոր հաշվով հաղթանակը։ Նախկինում առավելագույն արդյունքը 4-0 հաշիվն էր։ Հիշեցնենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի ընտրանին եւս մեկ ընկերական հանդիպում է անցկացնելու հունիսի 2-ին հանդիպելով Էլ Սալվադորին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտի YBA վարկածով աշխարհի ժամանակավոր չեմպիոն Դավիթ Ավանեսյանը մենամարտ է անցկացրել 3 քաշային կարգերում աշխարհի նախկին չեմպիոն Շեյն Մոզլիի հետ։ Մենամարտը տևել է 12 ռաունդ, ինչից հետո մրցավարները միաձայն հաղթանակշնորել են 27-ամյա Ավանեսյանին։ Ռուսաստանը ներկայացնող հայ բռնցքամարտիկը բնակվում է Պյատիգորսկում։ Շվեյցարիայի Բերն քաղաքում մեկնարկել է մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնության անհատական գործիքների եզրափակիչը։ Օղակների վարժությունում Վահագն Դավթյանը հավաքել է 15633 միավոր եւ հրճակվել Եվրոպայի փոխ չեմպիոն։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 20-ից 25 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 24-ից 28 աստիճան տաքություն։